siku adhimu. Kila mmoja wetu anatakiwa amwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja wetu anatakiwa ajilinde na kujiweka mbali na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, hususan katika siku hii, lakini pia katika mwezi huu mzima na mwezi ujao miezi hii mitukufu ndugu zangu waislamu kila mwanadamu na kila jini ameumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake la sharika lah kila mmoja katika sisi aliweke mbele ya macho yake lengo hili la kuumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hatukuumbwa kuja kufanya mchezo duniani, hatukuumbwa kuja kustarehe duniani. Tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lah. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjaun hivi mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni kwa mchezo tu na kwamba hamtarudishwa kwetu hapana tumekuumbeni kwa lengo maalumu ambalo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala anasema sijawaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi na kuniabudu mimi peke yangu hakuna wa kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake lengo hili ndugu zangu waislamu tunatakiwa tusighafilike nalo popote tulipo tukiwa nyumbani tukiwa barabarani tukiwa madukani tukiwa sokoni tujue kwamba tumeumbwa ili tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake la sharika la kwa ndugu zangu waislamu ibada ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mali adh-dhahira wal batina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akifasiri neno ibada يقول رحمه الله العباده اسم jamiun likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min alaqwal wal a'mali dhahira wal batina. Ibada na, ni, ni jina ambalo linakusanya kila analolipenda Allah na kuliridhia, iwe ni katika maneno au vitendo vya dhahir vya nje na ndani. Ndugu zangu Waislamu, idhan ni wajibu wetu kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu na kufanya amali njema. Hizi ndizo zitatufaa akhira baada ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni amali njema ndizo zitakazomfaa kila mtu. Ndugu zangu Waislamu, hakuna litakalotuokoa isipokuwa hizi amali njema hizi amali njema za kujiweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndizo zitazotuokoa na adhabu baada ya rahmatullah, rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amelihimiza na kuliamrisha jambo la kufanya amali njema katika aya nyingi bali biasaliba mutanawia kwa uslubu mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha jambo la kufanya amali njema mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha mara nyingine anaelezea thawabu nyingi za kufanya amali njema faqala subhanahu wa ta'ala amiran akiamrisha amali njema ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim, enyi mitume kuleni katika vyakula vya halali nafanyeni amali njema, mimi na, najua yote mnaoyafanya. Mitume wameamrishwa wafanye amali njema, ndiyo umma wote unaamrishwa ufanye amali njema. Ahyanan Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea thawabu nyingi anazopata mtu mwenye kufanya amali njema. anaelezea thawabu na ajiri nyingi kwa yule anayefanya amali hizo njema yakulu Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina amanu hadu wan والذين هادوا man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun wale walioamini na wale mayahudi na wale manasara na wale wasabai wenye kuamini katika hao na wakafanya amali njema wana ajiri kubwa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, na hawatakuwa na hofu wala hawatahasirika wala hawatahuzunika. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea ajiri kwa mwenye kufanya amali njema. Wa hakadha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما allah anasema qurani hii inaongoza kwenye njia iliyo sawa na pia qurani inabashiri na kuelezea habari za furaha kwa wale wenye kufanya amali njema, kwamba wana malipo makubwa. Wale wanaofanya amali njema wana malipo makubwa, na wale wanamuasi Allah wale watapata adhabu kali. Qur'ani inaongoza na kuelekeza hivyo. Ndugu zangu Waislamu, amali njema ni zipi? Amali njema ni zile zilizo na ikhlas na mutabaatu nabii sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo amali njema. Amali njema inatakiwa iwe na masharti mawili haya ya msingi, iwe na ikhlas, mtu anafanya lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia anafanya ndani ya mafundisho ya Mtume saa sallam amali hiyo njema. Haya ni masharti mawili muhimu ya kila amali njema. Walidhalik yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, waman yuslim wajhahu ila Allah وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور الإمام السعدي رحمه الله أكفسير آية ومن يسلم وجهه لله قال هذا الإخلاص وهو محسن هذا الاتباع كمفوات متوم صلى الله عليه وسلم مشرت يام داني يا قرآني مشرت هاي مويل يكيل عبادة لزيما إيونا إخلاص na lazima iwe na mutabaa ndugu zangu waislamu amali njema hizi hizi amali njema ndizo ambazo atazitamani kila muovu ambaye anahudhuriwa na mauti mauti yanamfikia atatamani kufanya amali njema يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت hatta idha jaa ahadahumul maut, mpaka itakapomfikia yatakapomjia mauti mmoja wao, anasema rabbi rjiun, e mola wangu nirejesheni duniani, la'alli a'malu salihan fima tarakt, ili nikafanye amali njema nilizoziwacha duniani. Ataambiwa kalla, hakuna tena kurejea duniani. Innaha kalimatun huwa qailuha, hao ni maneno anayoyasema tu ya urongo ولذلك يقول تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون lau wangerudishwa duniani wangerudia yale yaliyokatazwa wakayafanya maasi wao ni warongo amali njema hizi ndugu zangu waislamu hizi amali njema ndizo watakazotamani makafiri motoni watatamani warudishwe duniani wamwamini Allah wafanye amali njema makafiri يقول الله سبحانه وتعالى وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل makafiri watapiga makelele ndani ya moto na kupiga mayowe e mola wetu tutoe motoni turudishe duniani tukafanye amali njema ambazo hatujazifanya وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وتأمبيوا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير hivi hatukupeni umri umri ambao kila mwenye kupata mauidha anakumbuka akapewa umri mrefu nyinyi mmepewa umri halafu mmemwasi Allah vile vile awalam nuammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wajaakum nadhir, nadhiri mkofishaji amekujieni nyinyi, pia mkafanya maasi ya hamkumjali. Fadhuku fama lidhalimina min nasir, onjeni adhabu, ingieni katika adhabu hii, kwani madhalim hawana mwenye kumnusuru. Ndugu zangu Waislamu, tufanyeni amali njema tufanyeni amali njema, ndizo zitakazotufaa siku ya Kiyama. Na ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba kuna mizani siku ya Kiyama, mizani ya haq Amali zitakwenda pimwa siku ya Kiyama, amali njema na amali mbaya. Zitakazokuwa nzito ndizo mtu atapelekwa huko. Amali njema zikiwa nzuri, zikiwa nzito, mtu anakwenda peponi ama amali mbaya zikiwa nzito kuliko njema, mtu anakwenda motoni. aadhana Allahu wa iyyakum minan nar. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wal waznu yawmaidhin alhaq faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum, wao ndio waliozitia hasara nafsi zao, wale ambao mizani zao za amali njema ni nyepesi waman khaffat mawazinuh ulaika alladhina khasiru anfusahum, wale wamezitia hasara nafsi zao wakafanya maasiya, wasipomtii wa, wa Allah subhanahu wa ta'ala, amali mbaya zitakuwa zaidi ya amali njema, wanakwenda motoni. Ndugu zangu Waislamu, tufanyeni amali njema. Mauti yako karibu, ndugu zangu Waislamu, mauti yako karibu. Kila siku tunawazika mama zetu, tunazika ndugu zetu, wazazi wetu tumewazika, ndugu zetu, jamaa zetu, rafiki zetu, rahimahumullah. Bado hatujapata maudhi wa ndugu zangu Waislamu na dunia, lakini mauti yako karibu. Walidhalik yaqulu Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, mautu al-aqran alamatun ala qurbi mauti al mautu al-aqran alamatun ala qurbi mauti aqranihim, kufa kwa marafiki, kifo cha marafiki ni alama kubwa ya ukaribu wa kufa marafiki zao. Kila mtu rafiki yake ameshafariki, ujue kwamba rafiki akifariki ni alama kwamba wewe pia utafariki kama alivyofariki rafiki yako. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tujiandae na mauti tunatakiwa tujiandae kwa kufanya amali njema, ndizo zitatufaa kaburini na siku ya akhera. Tusighafilike, tusidanganywe na dunia. Dunia ni, ni urongo, dunia ni udanganyifu. Adunia maluna, dunia imelaaniwa. maluno ma fiha, vimelaaniwa vilivyo ndani yake, isipokuwa dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na vinavyowafikiana na dhikrullah kwa ndugu zangu Waislamu, tumwelekeni Allah subhanahu wa ta'ala, tufanyeni amali njema, tusighuriwe na dunia. Tuishini duniani ni mahali pa kupita. kun fi dunya kaannaka gharib au abiru sabil. Mtume saa sallam anasema kun fi dunya kaannaka gharib au abiru sabil, kuwa duniani kama kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Mgeni anakaa mahali alafu anakwenda zake kwao, hadha hakadha mpita njia mpicha njia hawezi akakaa mahali pamoja, anakwenda zake. Hakadha tunatakiwa tuishi duniani kama wageni au wapita njia, tufanyeni amali njema. في الحديث القدسي الطويل يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك fala yalumanna illa nafsahu. Ndugu zangu Waislamu, nisirefushe khutba kwa sababu leo ni siku ya kuchinja, na sasa hivi tayari wakati wa kuchinja umeingia. Baada ya kumalizika swala hii, ni wakati wa kuchinja kuanzia sasa hivi mpaka Jumamosi baada ya ayami tashriq e, al-asri ya siku ya tashriki ya tatu ambapo ni Jumamosi, mwisho wa kuchinja. Kwa hiyo wakati wa kuchinja sasa hivi umeingia e, sunna ya Nabii Ibrahim na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukatekelezeni sunna hiyo ya kuchinja mnyama, ngamia, ng'ombe au mbuzi au kondoo. Ngamia mwenye miaka mitano, ng'ombe mwenye miaka miwili, mbuzi mwenye mwaka mmoja, na kondoo angalau ana miezi sita lazima watu wazingatie masharti haya yaliyowekwa na Mtume saa sallam ya kuchinja wanyama hawa. Ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba hatakiwi wala hatatosheleza mnyama ambaye ana maradhi ya wazi, mnyama ambaye ana chongo ya wazi, mnyama ambaye ana ulemavu wa wazi, mnyama ambaye amekonda sana, hatatosheleza katika kuchinja udhiya. Ndugu zangu Waislamu, na kukumbusheni kwamba hizi ni siku za Idi leo na siku za tashriki tatu zijazo ni siku za Idi zote. Yaqulu nabii saa sallam yaumu arafa wa yaumu nahr wa ayamu muna iduna ahla lislam, siku ya Arafa na siku ya Idi Nahar hii ya leo na siku za tashriki tatu hizi ni idi yetu sisi Waislamu, haifai kufunga kwa yule ambaye ana ada ya kufunga sunna Alhamisi na Jumatatu. Kesho siyo siku ya kufunga, ni idi ya Waislamu, na ahla lislam. Siku hizi sio za kufunga mpaka zikimalizika siku za tashriki tatu. Ndugu zangu Waislamu, nakukumbusheni kwamba E, tunatakiwa tufuate sunna za Mtume saa sallam. Tukirudi nyumbani, turudi kwa njia ile ambayo hatukujilia, tubadilishe njia. Pia tukirudi nyumbani tusisahau kusali rakaa mbili alizosali mtume saa sallam katika baada ya kurudi katika sala ya idi kuna rakaa mbili nyumbani kila mmoja wetu asiwache sunna hiyo wala asisahau nasalu maula subhanahu wa ta'ala biasma'i alhusna wa sifatihi alula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقبل الله منا ومنكم